Nabiy sallallohu alayhi vasallam 12 yoshga yetganida amakisi Abu Talib Shomga tijorat bilan safarga chiqishlikni niyat qildi. Bundan xabar topgan Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zini ham amakisi bilan borishligini Abu Talibdan talab qildi. Avvaliga Abu Talib ko'nmadi, lekin oxir olib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotida birinchi marta Makkaning tashqarisiga safar qildi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Nabiy sollallohu alayhi vasallam e, birga ketayotgan mana shu karvon Shomga yaqinlashganda mana Busro degan joyga to'xtashdi. U yerda nasroniylarni ibodatxonasi bor edi. Mana dir deb nomlanadi. Bu dirda rohiblar bir necha yil tashqariga chiqmasdan ana shu yerda yemog'i, ichmog'i shu yerda bo'lib ibodatini qilishardi. Bu dirning oldidan Qurashning boshqa karvonlari ham tez-tez o'tib turar edi. karvondagilarni bu dirdagi odamlar bilan cherkovdagi odamlar bilan ishi yo'q edi cherkovdagilarda karvonda odamlar bilan ishi yo'q edi lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birga kelayotgan karvon mana shu joyga yaqinlashganda rohiblarning kattasi bo'lgan buhayro ismli kishi karvonni kuzatdida ularni kelib to'xtashligini kutdi to'xtaganlaridan keyin o'zini qo'l ostidagi kishilarga katta bir ovqat tayyorlanglar mehmon qilamiz bularni So'ngra ana shu karavonda kelgan kishilarning oldiga borib turib, sizlarni hammalarni men mehmonga chaqiraman, meni mehmonim bo'ling. Bu hayronni bunday qilishining sababi shu ediki, karvon ularni oldiga yaqinlashib kelayotganda bu karvonni ustida oftodan to'sib ularni salqin qilib bulut kelar edi. Mana shu narsadan taajjublandida ularni nima sababdan bulut salqinlatayotganligini bilmoqchi bo'lib ovqat qildi. Karvonda kelgan isnoli kishilarning hammasi bu hayronni ziyofatiga kelishdi. Faqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yosh bola bo'lganligi uchun, eng yoshi kichkina kishi bo'lganligi uchun yuklariga qarab turishlikka qoldirib kelishgan edi. Mehmonlar kelishdi. Ovqatlanib o'tirgan holatlarida Buxoyro u kishilarni har bittasini oldiga kelib, tikilib, hammasini bu qator ko'zdan kechirib bo'lganidan keyin so'radi. Bu sizlar bilan kelgan odamlarning hammasi shu yerdami? yoki birorta odam qoldimi tashqarida? Ya'ni istagan narsasini topolmadi. Shunda ular hammamiz keldik, faqat bitta kichkina bolamizni ana shu yuklarda qarab turgani qoldirib keldik dedi. Karvonda kelganlardan biri aytdiki, yetim bolani tashqariga qo'yib qo'yib, o'zimiz ovqatlanyapmizmi, demak biz yaxshi qavmmas ekanmiz dedi. Yugurib borib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni olib kelishdi. Bu hayro payg'ambarimizni ko'rganidan keyin istayotgan kishisi shu ekanligini tushundi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuziga qarab, uzoq kuzatdi. Hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ahvollari haqida so'rashni boshladi. Nimalarni o'ylaydi, nimalarni ko'radi, tushlarida nimalarni ko'radi. So'ngra Buxayro payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ovqatlanib o'tirar ekan, Nabiy sollallohu alayhi vasallam yuziga qarab turib, "Ey bola" dedi, "Men sendan savol so'rayman. Lot va Uzzoni hurmati, Lot va Uzzoni o'rtaga qo'yib so'rayman, to'g'ri javob berdi. Lot va Uzzo mana bilamiz, mushriklarni, Quraysh mushriklarini sig'inadigan butlarini aytadi. Bu hayra ularga iymon keltirmaydi. Lekin nima uchun shu so'zni aytayapti? Chunki mana shu Quraysh o'rtasida Lot va Uzzoni o'rtaga qo'yib qasam ichib gapirilsa, qasam o'tkir bo'ladi. Yoki mana shu ikkita butini o'rtaga qo'yib turib so'rasa, javob berayotgan odam to'g'ri javob berishi kerak. 12 ga kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Lot bilan Uzzoni o'rtaga qo'yib so'ramadi. Allohga qasamki, hayotimda bu ikkisini yomon ko'rgandek boshqa hech narsani yomon ko'rgan emasman. Quraysh, Lot bilan Uzzoga sig'ingan mushrik qabila bo'lishiga qaramasdan payg'ambarimiz biror marta butlarga sig'inmagan edi, sanamlarga sajda qilmagan edi. Bu Alloh taoloning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatgan izzat ikromi edi. Buni hech kim o'rgatgan emas payg'ambarimizga. Alloh taoloning inomi edi. Bu bundan ham hayron bo'ldida unda men sendan Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Allohning nomi bilan bo'lsa so'radi. Savollarini tugatib bo'lganidan keyin Buhayro kechida kuragini ochib ko'rib qo'yaylik kuragini dedi. Payg'ambarlik holini ko'rmoqchi bo'lgan edi. Kuragidagi payg'ambar holini Buhayro ko'rganidan keyin Abu Talibga qarab turib, bu bola kim bo'ladi senga dedi. Abu Talib o'g'lim der edi, chunki yaxshi ko'rar edi, o'g'li deb chaqirar edi. Meni o'g'lim dedi, rost aytmadi dedi. Bu alomatlarga qaraganda bu bolani ota-onasi yo'q bo'lishi kerak. Ya'ni Alloh taolo Qur'onda aytgandek, ahli kitoblar ey Muhammad alayhisalom sizni o'g'il farzandlarini tanigandek taniydi deganda. Alomatlaridan taniyaptiki payg'ambarligini. Alomatlaridan bilyaptiki otasi yo'q bo'lishligini. Shunda Abu Talib to'g'ri aytding dedi. Bu meni jiyanim bo'ladi. Mana endi to'g'ri aytding dedi Buxoro. Abu Talibga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Shomga olib bormasligini Buxoro tavsiya qilib aytdi. Shomga olib borma. Agar olib borsang, yahudiylar tanib qoladi. Agar tanib qolsa, o'ldirib qo'yishadi. Abu Talib bu so'zdan xavotirga tushdi. O'zi qaytib ketmadi, lekin payg'ambarimizni bir kishiga qo'shib Makka ga qaytarib yubordi. Payg'ambarimizni yoshligida ko'rilgan mana shunday bir alomatlaridan yana biri shuki, ahlul farosa. Ahli farosa deb bu shuni bir ilm ekanki, odamni yuzidagi alomatlarga qarab turib, bu odamni kelajagi haqida bir xabar berishlik. Bu sehr yoki baxshilik emas. Buni ilmligini bitta dalili Imom Shofiy rahmatullohi alayh mana shu ilmni o'rganishlik uchun 5 yil umrini sarflagan. Ahli farosa deydi bularni. Odam yuziga qarab turib, Bu kishini kelajakda kutib turgan narsalar bera oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana hijratning 9-yilida qabilalar Nabiy sollallohu alayhi vasallamga to'p-to'p bo'lib kelib iymon keltirishdi. Omul vufud, vaqtlar yili deyiladi. Shunda Yamandan mana Uzdan Banu Sa'd ibn Bakr qabilasidan bitta odam elchi bo'lib keldi. Ya'ni har bitta qabiladan 10 ta 20 ta odam kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kalima keltirib ketsa, Bu Banu Sad ibn Bakr qabilasi bitta kishini jo'natgan edi. Bu Zumom ibn Sa'laba. Zumom ibn Sa'laba mana shu ahli farosalardan edi. Bu qabila Zumom ibn Sa'labaga aytdiki, sen bor. Ana shu Muhammad ismli kishi bilan uchrash. Uni haqiqatan rost gapiryaptimi yoki kazzobmi? Shuni bilibki, seni gapingga qarab biz ish tutamiz. Ya'ni Zuoyni Salaba ahli ulardan bittasi hech qachon umrida xato qilmagan edi, adashmagan edi. Keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib turib, "Kiminglar Abdul bolasizlar?" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam "Men" dedilar. "Ey Muhammad" dedi Zumom ibn Salaba. "Men sendan hozir bir qancha savollarni so'rayman, qattiq qo'pol gap gapiraman, sabr qil." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radi. Zumom ibn Saliba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarab turib, "Ey Muhammad, osmonlarni kim yaratgan?" dedi. Qanaqa savol edi. Payg'ambarimiz Alloh dedilar. Yerni tekis qilib kim yaratgan deb so'radi Zumom. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Alloh deb javob berdilar. Tog'larni yerga mustahkam qilib o'rnashtirgan kim deb so'raganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam Alloh dedilar. Shunda Zumom ibn osmonlarni ustunsiz yaratgan, yerni keng qilgan, tog'larni mustahkam qilib yaratgan Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Alloh seni payg'ambar qilib yubordimi dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam xotirjam turgan holatda ha dedilar. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam yuzidagi alomatlarga qarab turib, "Ey yolg'onchi odam, ikkilanadi, taraddudga tushadi, ollohni o'rtaga qo'yib so'raganda o'ylanadi." Payg'ambarimizdan mana shunday bir qattiq javobni eshitganidan keyin, "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh" dedi. Mana shu kishini shu taftishi bilan qabilasi iymonga keldi. Endi mana shunday ahli farosalardan bittasi payg'ambarimiz go'daylik paytida Makkaga keldi. Odamlar endi bolalarini olib keladi, bolasini ko'rib bir e, kelajagidan xabar bersin, qanaqa inson bo'ladi, qanaqa bir imkoniyatlari bor. Abu Talib ham 12 yoki 13 ga kirgan jiyani Muhammad alayhisalomni haligi ahli farosani oldiga olib qo'ydi. Haligi ahli farosa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ko'zi tushishligi bilan shunday qotib qoldi yuziga qarab. Uzoq tikilib turdi. Ya'ni unday qarabda shashat ad berardi boshqalarda. Lekin payg'ambarimizning yuzidagi alomatlariga qarab turib qotib qoldi. Uzoq tikilib turganidan Abu tolib xavotirga tushib qoldi. So'ngra haligi ahli farosi bo'lgan kishi bir narsaga chalqdida, yonboshiga qarab u bu qilgunicha ko'rmay turganida Abu tolib jiyanni shart olimlar yoqqa jo'natib yubordi. Hali ahli falosda qarasa, joyida hali bola yo'q. "Ey, qani man hozirgi bola?" dedi. Abu tolib indamadi. Qo'rqdi. Chunki u tikilib qarashligidan qo'rqqan edi. "Ey, qani hozirgi bola? Allohga qasam, kelajagi buyuk inson bo'ladi bu odam. Qani olib kelinglar" dedi, lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amakisi olib kelmadi. Bu ham payg'ambarimizning yoshligida ko'rilgan ba'zi alomatlardan edi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni jamiyki yomonliklardan saqladi, o'zi tarbiya qildi. U zotni faqat butlarga sig'inishlikdan emas, odatda qurash, qilishlikka odatlanib qolgan mayda ishlardan ham Alloh saqlagan bo'ldi. Toki payg'ambarimizga keyinchalik ta'na bo'lmasin bu narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon yolg'on gapirmaganlar. hech qachon ma'siyat majlisiga, raqs va musiqaga guvoh bo'lmagan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu yoshlik vaqtida qo'y boqib yurar ekanlar, o'zining hamrohiga qo'y boqib yurgan sheriga aytdiki, ya'ni shu qo'y boqilayotgan joydan yaqinroq bir joyga to'y bo'layotgan bo'ladi. Musiqa ovozi keladi. Hamrohiga aytadi, men umrimda shu bir to'yda musiqaga guvoh bo'lgan emasman. qo'ylarimga qarab tursangiz, men borib bir tomosha qilib kelaman musiqani dedi. She'riga rozi bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam to'y bo'layotgan joyga bordi, o'tirib quloq solmoqchi bo'lishiga Alloh taolo ko'ziga uyquni berib qo'ydi. To'y tugab, optoq qizdirib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qizitib olguncha uxladida, issiqdan uyg'onib ketdi. To'y edi qaytib bordi. Eshitdi. Ertasi kuni yana xuddi o'sha holat, yana to'y bo'lyapti. Yana sherigiga aytdilarki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam, men kecha uxlab qolibman. Bugun ham qarab tursangiz, borib to'yni ko'rib kelsam. Sherigi rozi bo'ldi, yana kechagi holat takrorlandi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni odatda Quraysh qilib o'rganib qolgan ishlarni qilishidan ham saqlab qo'ygan edi. Shuning uchun yoshlar Agar yoshligimizda shunday bir ma'siyatlardan Alloh taolo saqlab qo'ygan bo'lsa, araq majlislarini ko'rganda nafratlanadigan bo'lsak, gunoh ma'siyat bo'ladigan joylarda o'tirishdan hazar qilayotgan bo'lsak, bu bizni zo'rligimiz emas. Alloh subhanahu va taoloni bergan marhamati bizga berib tushunasan. Allohga hamdlar aytaylik. Xuddi shu vaqtda o'zida kimdir kazinoda o'tiribdi, kimdir araq ichyapti o'tirib, kimdir qandaydir ma'siyat qilyapti. Endi siz bilan bizni mana shu joyga olib kelib qo'ygan kim? Alloh yaxshi ko'rgan bandasini yoshligida nima qilar ekan? O'zi rozi bo'ladigan tomonga burib qo'yar ekan. Qiyomat kunida hech qanday soya bo'lmaydigan kunda 7 xil odam Alloh subhanahu va taoloning arshini soyasida o'tiradi. Shulardan bittasi yoshligini ibodat bilan o'tkazgan yigit deyiladi. Alloh taolo payg'ambarimizni ma'siyat ishlardan saqladi va aytdik. Makka ahli uchun yalang'och bo'lishlik oddiy holat edi. Sababi birinchidan kiyim qimmat edi, ikkinchidan ga kelib Ka'batullohni tavof qiladigan kishilar faqatgina Quraysh qabilasidan sotib olingan kiyim bilan qiladi degan hukm chiqargan edi Quraysh. Yani, albatta uning iqtisodiy sababi bor. Nima qilish kerak? Ana shu matohlarini o'tkazish kerak. Endi kimi Qurashdan kiyim sotib olishlikka puli bo'lmasa, yalang'och tavob qilsin degan. Kiyim olishga qodir emaslar, yalang'och tavob qilardi. Erkak, ayol. Shuning uchun yalang'och bo'lishi Makka ahli uchun ko'proq uyat hisoblanmas edi. Quraysh og'ir ish mehnat qilsa, tosh tashishlik, tellashga o'xshagan ish qilsa, kiyimlarni yechib olardi. Ya'ni issiqda osonroq ishlashdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakilar bilan bir joyda tosh tashirkan, amakilardan Zubayr aytdiki, "Ey jiyanim, agar mana bu ko'ynagingizni yechib turib, yelkangizga qo'yib olsangiz, taxlab turib, toshni yelkangizga qo'yganingizda sizga bir yumshoqroq bo'ladi" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam rozi bo'ldilarda hattoki mana shu ustidagi ko'ylaklarni yechmoqchi bo'lib etagini shunday ushlaganlarida hushidan ketib qoldilar. Hatto yarim yalang'och ham bo'lmadi Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Bu Alloh taoloning saqlashlik Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni buyuk adab bilan tarbiyaladi, adabladi. Abu Tolibni uyida payg'ambarimiz yashar, mana bilamiz. Bobosi Abdul Muttolib vafot qilganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yoshlari 8 edi. 8 yoshidan payg'ambarimiz Abu Tolibni uyiga o'tdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odob axloq, buyuk axloq egasi edilar. Abu Tolib kambag'al. 10 ta bolasi bo'lgan. Endi kambag'al odamni ozgina ovqati dasturxonga qo'yilganda ovqat oz bo'lsa, bolalar ko'p bo'lsa, och bolalar ko'p bo'lsa, nima bo'ladi ovqat kelganda? Hujum bo'ladi. Hamma o'zini dasturxonga tashlagan paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqalar qatori tashlanmasdilar. Bu Alloh taolaning bergan bir in'omi edi. Agar ulardan bir narsa qolsa yerdilar, agar bo'lmasa shu go'zal axloqi tufayli bir necha kun och qolib yurardilar. Abu Talib buni ko'rib turib, ovqat solish ekan paytda jiyanimga alohida ishda işte, solib qo'yinglar. Bu hammada emas. Bu och qolib ketadi lekin qo'lini uzatmaydi derdi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo shunday bir hifzi himoyasida saqlagan edi. Payg'ambarimiz yoshi 20 yetganida Fujor urushida qatnashdilar. Fujor urushi bu e, urush qilishlik harom bo'lgan Ashhurul Hurum harom oylarida qilingan urush fujor urushi deyiladi. Mana ahli nasiylar deb turib avvalgi darslarimizda gapirganmiz. Havozin qabilasi Makkaga hujum qilganida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu Makka mukarramani himoya qilib, o'zini qabiladoshlari bilan fujor urushida qatnashgan edi. Himoyalanishi mumkin bu Ashhurul Hurumda bo'lgan jang, lekin hujum qilishlik mumkin emas. Payg'ambarimiz urushni qanday bo'lishini, urushda qanaqa bir hiylalari bor, qanaqa bir taktikasi bor, o'zi ko'zi bilan ko'rib, o'zi qatnashdi Nabiy alayhi vasallam. Payg'ambarimizni payg'ambar bo'lguncha bo'lgan hayotida yana bo'lgan bir ish bu xilfil fuzul. xilfil fuzulda qatnashdi. Buni qissasi shuki, Yamanlik bir savdogar kelib Makkada Os ibn Voilga, Amr ibn Os roziyallohu anhu otasi. Os ibn Voilga matohini o'tkazdi. Os ibn Voil makkalik, bu Yamanlik kelgandi ertaga dedi, indinga dedi, xullas pulini bermadi. Yamanlik kishi Osimning voliga borib, haqqimni ber deganda bermayman, bor, qo'lingdan kelgan ishni qil dedi. Musofir zulm ko'rdi, nima qiladi? Quraysh Dorun Nadvada jamlanib turgan paytida shunday kirdida to'planib turgan Qurayshga qarab turib, men zulm ko'rdim. Meni haqqimni bermadi. Agar sizlar shuni ko'rib turib indamasanglar, sizlar ham zolimsizlar, sheriksizlar zolimga. Butun arablar o'rtasida sizlarni sharmanda qilib, sizlar haqingizda yomon gap tarqataman degan ma'noda baytlar o'qidi. Quraysh arab qabilalarining ichidagi eng hurmatli qabilalardan. Sayyidlar haqida gap ketadi endi. Bu lozim bo'lmaydi bu Qurayshga. Shularning ichida 3 tasi turdi. Turib Osirni ibn Voildan haqqini undirib berishlikka va umuman Makkada kim zulm ko'rsa, kim haqqini olmayotgan bo'lsa, o'sha odamni haqqini olib berishlikka qasamyod ishtirishdi odam. U zulm ko'rgan makkalik bo'ladimi, tashqaridan kelgan bo'ladimi, shuni haqqini undirib beramiz. Qilich bilan bo'lsa ham, qon bilan bo'lsa ham deb qasam ichdi. Ularga bir qancha odamlar qo'shildi. Mana shu uchala odamning ismi Fazil edi. Endi xilful fuzul deganda fazillarning qasami yodi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu xilful fuzulda qatnashganlar. Aytadilarki, johiliyat davrida dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, xilful fuzulga chaqirilgan edim. Agar hozir ham unga chaqirilsam, albatta unga ijobat qilaman dedi. Islomiy narsa emas bu. Lekin mana shunda mazlumni haqqini undirib berishlik, zulmni yo'lini to'sib qo'yishlik ma'nolari borligi uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam meni chaqirsa deyapti payg'ambar bo'lgandan keyin ham borib mazlumni haqqini olishga yordam beraman deyaptilar vaholanki bu islomiy narsa emas bu islomiy tashkilot emas bu yazid muoya xalifa bo'lib turgan paytda madinaning volisi valid husayn ibn alini haqqini bermay qo'yadi Ya'ni islomdan burun ham bo'lgan xilful fuzul, islomdan keyin ham turgan quvvati. Chunki adolatli narsa bo'lganligi uchun. Valid Husayn ibn Alini haqqini bermay qo'yganida Husayn aytdiki, "Ey Valid, agar haqqimni bermasang, xilful fuzulni chaqiraman" dedi. Buni eshitib turgan Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu aytdiki, agar xilful fuzulni chaqirsa dedi. Men albatta labbay deb boraman, qilichimni sug'uraman. Yo haqqini berasan, yo sen bilan urushib o'lib ketaman dedi. Valid uni haqqini qaytarib berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Hadicha bint Huvaylidga uylanishligi. Abdul Uzzo ibn Qusay ibn Kilab zurriyotidan bo'lgan Hadicha bint Huvaylid Makkaning sayyidalaridan edi. Oqila, go'zal, iffatli, boy, nasl nasabi nihoyatda bir oliy bo'lgan ayollardan edi. Ikki marta turmush qilgan, ikkala eri ham vafot etgan bo'ladi. 40 yoshdagi Hadicha binti Huvalikka juda ko'p Makkani sayyidlari falon falon odamlari sovchi qo'yadi, lekin erga hojatim yo'q deb ularga rad javobini beradi. Hadicha shunday boy ediki, boyligi Qurayshning yurgizadigan tijoratiga barobar edi. Ya'ni hamma Qurayshning tijorati qancha bo'lsa, Hadijaning o'zining tijorati shuncha edi. Juda katta puli bor edi. Ayol kishi bo'lganligidan iffatli, pokiza ayol bo'lganligidan bozorga chiqa olmasdi bular. Aralasha olmasdi bozor ishlariga. Nima qilar edi? Erkaklarning oralaridan omonatdorlik bilan tanilganlari bo'lsa, ularni chaqirib turib, pulini bir qismini berib tijoratga jo'natar edi. Ba'zilariga qilib kelgan ishi uchun xizmat haqi berardi, ba'zilarini foydasiga sherik qilardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Qurayshning o'rtasida laqabi sodiqul amin, rostgo'y va ishonchli edi. Hech qachon payg'ambarimiz yolg'on gapirmaganlar. Umrida biror marta omonatdor edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana shunday omonatdorligidan xabar topgan Hadija binti Huvoylik chaqirib o'zini molini bir qismini berib Shomga tijorat qilib kelishni taklif qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadijani mana shu taklifini qabul qilib Shomga chiqdi. Hadisha binti Huvaylid o'zini quli Maysarani payg'ambarimizga qo'shib hamroh qilib berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon buroni hisobidan kun kechirgan emaslar. 8 yasharligida qo'yni haydashlikka qodir bo'lib kuch-quvvat to'plagan paytda amakisini yelkasida yuk bo'lib o'tirgan emaslar. 8 yoshidan 25 yoshgacha birodarlar cho'ponlik qilganlar. Bu hayotini bir katta qismi. Yetimlikni ko'rdi. birodiylikda yashab ko'rdi, cho'ponlikni ko'rdi, endi savdogarlikni ko'ryapti. aytamiz u payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayoti bizga ibrat namuna deb. Har bitta bosqichimizga ibrat ola olamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Shomga Maysara bilan safarga chiqdi. Maysara payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ishlaridan nohatta bir ta'jubga tushdi, lol qoldi. Birinchidan axloqidan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning axloqini Alloh taolo va innaka la ala xuluqin azim, buyuk axloq egasiz deya Alloh taolo. Odatda qul bilan xo'jayinlar yoki sayyidlar buyum bilan muomala qilgandek qilishar muomalani. Lekin payg'ambarimiz qul bilan qilgan muomalasidan hayron qoldi birinchidan. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qo'lida qul bo'lib turgan keyinchalik Zaid ibn Xorisani otasi keldi Xorisa. "Ey Muhammad, bu meni o'g'lim, Bu qulmas edi, senga sotib yuborishibdi. Aytgan pulingni ayt, beraman, olib ketaman dedi. Payg'ambarimiz hali payg'ambar bo'lmay turib qilayotgan ishi birodarlar. Sotmayman dedi. Balki ixtiyorni beraman. Agar xohlasa Zayd sen bilan ketadi, xohlasa men bilan qoladi. Endi o'ylab ko'ring. Qul bo'lib sotilib ketgan bola otasi kelib ozod qilib olib ketay desa, kimni tanlaydi? E Zayd Bu kishini taniysanmi? Ha, bu kishi otam, bu kishi ham akam. Senga ixtiyorni berdim dedilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Xohla men bilan qol, xohla otang bilan ket dedi. sallallohu alayhi vasallam tanladi. Allohga qasamki, Muhammaddan ko'rgan muomalam tonaman menga qila olmaydi dedi. Ey bola, esingni qul bo'lib qolasanmi dedi. Muhammad bilan qolaman, qul bo'lib bo'lsa ham dedi. Nimadan edi bu? payg'ambarimizni go'zal mukarram axloq egasi ekanligidan quli ozod bo'lib ketishlik ixtiyor berilsa otasi bilan ketmay bu yerda qolyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zaydni yetalab, otasini yetalab Ka'bani oldiga olib kelib turib, "Ey Quraysh, eshitinglar. Bugundan boshlab bu ozod meni o'g'lim. Mendan keyin menga merosxo'r bo'ladi." dedi. Shundan keyin otasi rozi bo'lib ketdi. Maysara mana shu muomalasidan hayron qoldi. Ikkinchidan Shomga borib kelgunga qadar bular yurgan karvon usti bulut yurdi. Bundan ham taajjubga tushdi. Shomga ketishlarida 12 yashar paytida busulodan qaytib ketgan deb aytdik. Ana shu joyga yetdi. Karvon to'xtadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam borib bir daraxtning soyasiga o'tirdilar. Bu o'lgan edi endi. Uni o'rnidagi boshqa rohib bu karvonni kuzatib, daraxtdagi borib o'tirgan kishini ko'rib turib aytdiki, Maysaradan bu kishi kim deb so'radi. Muhammad ibn Abdullah falan falan. Qiziqib so'radi. Maysara hamma savollarga javob berib turib, rohibdan nimaga sinchiklab so'rab qoldingiz dedi. Aytdiki, bu daraxt tagiga nabiy o'tirdi dedi. Chunki daraxtlar faqat nabiylarga egilib salom beradi dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam daraxtdagi o'tirganlarida daraxt shoxlari shunday egib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga saltin qilib turgan edi. Bu bar alomatlar bor edi avvalgi kitoblarda. Masalani yana hayron qilgan narsalardan bittasi shuki, payg'ambarimizni savdoda qilgan muomaladagi go'zallik axloqini ko'rdi. Odamlarga bo'lgan lutfi, kechirimliligi, zaif bechoralarga ko'rsatgan izzat hurmatidan qoyil qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmaslaridan turib nima qilyaptilar? Muomalasidan qoyil qoldi. Odamlarning kelishligi ham nohaqda bir ko'p bo'ldi payg'ambarimizga sollallohu alayhi vasallam. Yana bitta qilgani shu bo'ldiki, Quraysh savdogarlari bir tomonlama tijorat qilishar edi. Makkadan Shomga olib borib yoki Yamanga borib molini sotar edi, Makkaga pul olib kelardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yangilikni kiritilarda olib borib sotgan molini puliga qaytarib Makkaga yana mol olib keldi. Demak, foydasi odatda bo'ladigan foydadan bir necha barobar ko'p bo'lib ketdi. Va bir tiniga xiyonat qilmasdan Hadijonamiz oldiga qo'ydi. 2 oyligida yetim, 6 yoshlarida bobosini qo'lida. 8 yoshda amakisini qo'lida. Cho'ponlik, faqirlik, kambag'allik endi savdogarlik boylik davri kelyapti. Hammasida payg'ambarimiz bir xil go'zal axloq egasi bo'lgan. Maysara hojasi Hadisha bintu Xuvalidga yo'lda o'tgan hamma narsani aytib berdi. Rohibni gapini, salqinni, muomalani, foydani. Hadisha onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga mana shu ishgan narsalardan hayron bo'lib qiziqib qoldi. va o'zi payg'ambarimizga sovchi qo'ydi. O'zini dugonasi Nafisa ismli ayolni sovchi qilib yubordi. Nafisa keldi, "Ey Muhammad, nimaga uylanmaysiz?" dedi. Faqirligimdan dedi. Faqirligim, pulim yo'q bo'lsa uylanardim. Agar sizga go'zal, nasl nasabli, boy va iffatli ayol turmushga chiqishga rozi bo'lsa, qabul qilarmidingiz dedi. Payg'ambarimiz kim dedi? Hadicha dedi. Hadicha binti Xuvalita Makkani falon falon kattakon zodoyonlariga, kibor sayyidlarga yo'q deganda menga xo'p dermadi dedi. Halima aytdi, duyog'ini menga qo'yib bering. Qabul qilasizmi?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qabul qilaman dedilar. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi xardor bo'lmagan ekan, birodarlar. Hadicha onamiz xardor bo'lgan ekan. Shunda Hadicha onamiz yoshi 40 da, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yoshi 25 deydi. 15 yosh o'zidan katta ayolga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam axloqidan hech qanaqa bir ta'na topolmaydi dinimizni dushmanlari. Faqat xotinining soni 9 ta, 4 tadan oshiqcha bo'lganligini mana shu ayib deb bilishadida, shundan payg'ambarimizga bir malomat ta'na, tuhmat yetkazmoqchi bo'lishadi. Mana eshitib turaylik. Payg'ambarimizning ko'p xotinlilik masalasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadicha bintu Huvaylidning taklifini amakilar bilan maslahat qildi. Ular rozi bo'lishdi. Hamda Hamza va Abu Talib Hadichaning amakisini o'g'li Varaqa ibn Nafaldan Hadicha onamizni qo'lini so'rab sovchilik qilib borishdi. Hadicha onamizning mahriga 20 ta tuya belgilandi. Mahrini 20 ta tuyani payg'ambarimiz amakilari yordam berib to'lashdi. Faqir Nikoh xutbasini Abu Talib o'qidi. Bu nikoh eng afzal nikoh, eng sharafli nikoh bo'ldi. Hadija roziyallohu anhu ning vafotigacha payg'ambarimiz bilan Hadija onamizning turmushi 25 yil davom etdi. 25 yil payg'ambarimiz Hadija onamizning ustiga xotin olgani yo'q. Biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mukammal axloq egasi deb qaytib-qaytib aytyapmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga g'arb sharshunoslari, yahudlar va islom diniga dushman bo'lgan kishilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ayb qidirib, ko'p xotinli bo'lganligini ayb deyishadi Yahudlarga aytadigan gapimiz shuki, biz ham payg'ambar deb ishonadigan Dovud va Sulaymon alayhissalomlar yahudiy payg'ambarlar nechtadan xotini bo'lgan? 70 tadan, 100 tadan xotini bo'lgan paytda u payg'ambarlarda, avvalgi oxirgi payg'ambarlarda eng afzal bo'lgan Muhammad alayhisolamning 9 ta xotini bo'lsa nima bo'pti? Nima? Yahudi bo'lgan payg'ambarga 70 ta, 90, 100 ta mumkin-ku, payg'ambarimizga mumkin emasmi? Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu holati u kishi qanchalik oliy janob, oliy axloq egasi, ruh va qalbi pok inson ekanligini bilishimiz mumkin. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dinimizni dushmanlari xotinvozda ekanda xotinvoz bo'lganida birodarlar 25 ga kirgan yigit 40 ga kirgan ayolga uylanmaydi. 25 yil umrini bitta o'zidan 15 yosh katta ayol bilan o'tkazmaydi. Qo'liga dunyo tushganidan keyin ikkinchi xotinni olishi mumkin edi, cho'ri sotib olishi mumkin edi. Qurayshda bu oddiy narsa edi. Hamada ikkitadan, uchtadan edi. Agar payg'ambarimiz shahvat kishisi bo'lganida qiz bolaga uylansa kerak edi. Dunyosi ko'paygandan keyin Hadicha onamiz ustiga uylansa kerak edi. Bu payg'ambar emas. Bu narsalarga qaramaganligi balki Hadicha onamizning nasl nasabini balandligi, sharafini yuksakligi uylangan emasmidi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga tan otadiganlar aytadilarki, Hadijani puliga qiziqib uylandi Muhammad deb ko'rishadi. Birodarlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadija onamizga uylangandan keyin birodarlar, Hadija onamizning puli payg'ambarimizga o'p qolmagan. Payg'ambarimiz avvalgi tijorat qilganidaqa bir qism pulini olib yana tijorat bilan shug'ullangan, qonunini o'zini mehnati bilan boqqan, xotinni hisobidan kun ko'rmagan. Xotin deganlarga javob bo'yaydi. Puliga qizi uylanganlar deganlarga javob bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelganidan keyin aytgan hadis onamiz. Ya Rasululloh, endi dunyoni tijoratda g'amini qilmang. Meni nima bo'lsa Alloh yo'lida fido dedi. Bu degani shubhatgacha payg'ambarimiz o'zi pul topib yashayotgan edi. Demak, payg'ambarimizga hech qanaqa ta'na ma'lumot olmaydi bu dushmandan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar xotinvoz bo'lganida 25 bilan 50 yosh, ya'ni Hadicha onamiz bilan yashagan muddati 25 yil bo'ladigan bo'lsa, 25 bilan 50 yoshda erkak kishini xotinlarni ko'paytirishga bo'lgan rag'bat kuchayadi. Ayni shu vaqtda payg'ambarimiz bitta ayol bilan o'tyapti. Bu ham buyuk inson ekanligiga dalil emasmi, birodarlar? Qurayshni 2 ta 3 ta olishlik oddiy deb aytdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar uylanaman desa, kimlar qizini bermas Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uylangan ayollarning ichida faqat Oyisha onamiz qiz bola bo'lgan. Endi boshqa ayollarga kelsak, Alloh taolaning hukmi bo'lgan uylanishdir. yoki Oysha roziyallohu uylanishligi Abu Bakrni sha'nini yuksaltirish uchun sahobalar orasida. Umar ibn Hattobni qizi Hafsaga uylanishligi Umar ibn Hattobni manzilatini ko'tarish uchun yoki biror bir qabiladan uylangan bo'lsa, shu qabila bilan muomalani yaxshilash uchun uylangan edi. Ini hammasi juvonida qarab qo'ying. Bitta Oysha onamiz qiz bola bo'lgan. Uylangan ayollardan Ummu Saloma onamiz. E kampir bo'lgan. Bolalari ko'p bo'lgan. vafot etgan Abu Salamani yetimlarni parvarishi uchun payg'ambarimiz Ummu Salama onamizga o'zi sovchi qo'yganida, "Ya Rasululloh, men qari ayolman" dedi. Bolalarim ko'p, yetimlarim ko'p dedi, ikkinchisiga uylanib sunnat deyotganlar eshitib tursin. Kim uylanyapti? Yetimlarni rioya qilish uchun kampirga, yetimlaringiz Allohga havola dedi. "Ya Rasululloh, men rashqchiman" deganida, "Rashqingizni Alloh davolaydi, duo qilamiz" dedi. Agar payg'ambarimiz shahvat kishisi bo'lganida naq qiz bola uylanmasmidi? Kimlar payg'ambarimizga qizlarni bermasdi? Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qiyomat kunida har qanday qarindosh urug'chilik, quda andachilik uziladi. Faqat meni quda andachiligim uzilmaydi. Men tortaman o'zim ular bilan degan jannatga. Demak, birodarlar, xulosa yasaydigan bo'lsak, payg'ambarimizga shahvat kishisi, nafsini orqasidan ketgan, shahvatiga qul bo'lgan kishi deyayotgan dushmanlar islom dushmanlari. Yaxshilab esib qo'ysinki, agar payg'ambarimizni boshqa joyda aybi yo'q o'zi. Agar shuni ayb deb o'ylashayotgan bo'lsa, eshitib qo'ysin. Mana shu tomoni payg'ambarimiz naqadar buyuk inson ekanligiga dalil bo'ladi. Aqulu qawli va astagfirulloh Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.